աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին ունկնդիրներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան եւ մեզ վերաբերող եւ ընդհանրապես աշխարհակահաղական ոլորտում։ Ինչ վերաբերում է մեզ Արցախին, ու ամենահատկանշականը կարելի է համարել այն, որ պաշտոնական Բաքուն կրկին մեղադրել է Հայաստանի Հանրապետությանը, որ Հայաստանը իբրև միջամտում է Ադրբեջանի ներքին գործերին, որովհետև ըստ Բաքվի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու խնդիրները դա Ադրբեջանի ներքին գործն է բնական է այլ բան սпасել Ադրբեջանից։ Պետք չէ, այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը որևէ ձևով չի փոխվում, բայց դա կապ չունի։ Մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը առանց որևէ գովազդի լուր մեր կարևորագույն առաջադրանքները իրականացնենք։ Բավականին կոշտ հայտարարություն արել նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Մարիա Զախարովան հանդիպելով լրագրողների հետ նշել է, որ արևմուտքը ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ փաստորեն տորպեդացնում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթաց, նշելով, որ հենց Ամերիկան ու Ֆրանցիան են կատվածահարել Յակոբ Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքը եւ առ այսօր փորձում է միջամտել եւ բարթեցնել իրավիճակը Անդրկովկասում։ Բավականին կոշտ հայտարարություն է։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իսկապես արևմուտքի հետ Ռուսաստանը ունի լուրջ խնդիրներ։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղնեցան նաև Ադրբեջանում։ Կուզենայի անդրադառնալ երկու խնդրին՝ նախ եւ առաջ Ադրբեջանում շարունակվում են հատուկ ջոկատայիների կոմանդոս այդ ստորաբաժանումների տարբեր տիպի զորավարժություններ մենք պիտի սա իսկապես լուրջ ընդունենք, որովհետև հիմնականում այսպիսի զորավարժությունները թեպետ նշված է պաշտոնապես, որ պետք է հակահաբեկչական գործողությունների դեմ լինեն, բայց իհարկե հենց ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու հմտություններն են ստուգում, սա պարզ է։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հերախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին եւ անձամբ Իլհամ Ալիևին, որ վերջինս շատ համառորեն պաշտպանում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը եւ օգնություն է տրամադրում Ուկրաինային շատ հատկանշական է։ Կարծում եմ որոշ երկրներ պետք է ուշի-ուշով հետևեն եւ հետևություններ անեն նման հայտարարություններից։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան նաեւ Թուրքիայում, Այսպես արդեն շրջանառության մեջ է մցվել մի թեզ, համաձայն որի Թուրքիայում կարող է նախագահական ընտրությունները հետաձգվեն 6 ամսից 1 տարի ժամկետով։ Սա շատ հատկանշական է, սա ցույց է տալիս, որ Էրդողանի դիրքերը ծայր աստիճան թուլացել են, իսկ ինքը չի ուզում իշխանությունը վայր դնի, բաց թողնի իր ձեռքերից, քանի որ ուզում է ոչ միայն վերընտրվել, այլ նաև ըստ երևույթի արդեն հետնորդ նշանակել։ Սա նշանակում է նաև որ այս բոլոր գործընթացները դրականորեն կարող են ազդել նաև մեզ վրա։ Ինչի, որովհետև նախ եւ առաջ էս երկրաշարժը թույլատրել է Թուրքիայի տնտեսությունը մոտորապես 1.5-2 տարի նրանք պետք է զբաղվեն այդ հարցերով գումարած քաղաքական այս ճգնաժամը, որը իսկապես լինելու է, ցույց է տալիս, որ աշխարհակական առումով Թուրքիայի դիրքերը եւ նրա ուշադրությունը շեղվելու է եւ թուլանալու են, ինչը ազդելու է Ադրբեջանի վրա, ինչը մեզ հնարավորություն է տալու ճիշտ աշխատանք իրականացնելու դեպքում մեր ազգային շահերը պաշտպանելու։ Իսկ ճիշտ աշխատանքը դա պրոֆեսիոնալիզմն է, հարենասիրությունն է եւ PR-ից ինչքան հնարավոր է հեռու մնալը։ Վերջի մի քանի օրերին նաև հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան Իրանի հետ կապված, այսպես Իրանի ներկայացությունը ՄԱԿ-ում շատ կոշտ արձագանքել է ԱՄՆ-ի եւ մի շարք արեմտյան երկրների այն պնդման, որ իբրև Ալ-Կայդայի ղեկավարությունը գտնվում է Իրանում նշելով, որ սա աբսուրդ է եւ չի կարող ընդհանրապես նման բան տեղի ունենալ։ Հետաքրքիր էր նաեւ Իրան-Չինաստան կապերի զարգացումը, մենք արդեն խոսել ենք, որ Իրանի նախագահ գտնվում էր պաշտոնական այցով Չինաստանում, բայց այստեղ նաև հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան, այսպես նաև տնտեսական տարբեր պայմանագրեր են կնքվել, ասեն, որ Չինաստանը Իրանի ամենամեծ տնտեսական գործընկերն է արդեն 10 տարի անընդմեջ։ Մոտ 16 միլիարդ դոլար է նրանց արևտուր ապրանքաշրջանառությունը։ Եվ նույնպես շատ է տակի զարգացում, երբ որ Ռայիսին նախագահ, որը նաև այետոլա է, չպետք է մոռանանք դրա մասին, եղել է Պեկինում նա հանդիպել է նաև Չինաստանի մամեդականների հետ եւ Պեկինի ամենամեծ մզկիթում եւ ամենահին մամեդական մզկիթում հանդիպել է տեղի մամեդականների հետ։ Սա շատ հետաքրքիր զարգացում է, որովհետեւ ըստ երևույթի Չինաստանը փորձելու է Իրանին ներգրավել նաև մամեդականների այդ հարցերում, Քանի որ Իրանը իհարկե լինելով շիա մահմեդական, իսկ Չինաստանի մահմեդականները սունի են, բայց եթե Իրանը ներգրավում է, սա ավտոմատ նշանակում է, որ նաև սունի մահմեդականության դերակատարությունը կարող է մի քիչ իջնել առաջին հերթին Թուրքիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի որը որից Չինաստանը իհարկե ունի մտավախություն է։ Շատ հետաքրքիր զարգացում է, տեսնենք ինչպիսի ընթացք է դա ստանալու։ Ասեմ, որ վերջօրերին նաև ծայրաստիճան լարվել է նորից Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները, այսպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը հայտարել է, որ պետք է ՆԱՏՕ-ն պատրաստ լինի երկարատև պայքարի Ռուսաստանի հետ, որ դա տարիներ կարող է ձգել։ Եվ նա նշել է նաև, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում էր Ուկրաինայի պատերազմին։ Նույնպես հետաքրքրական է։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը նույնպես բողոքել է արևմուտքից, նշելով, որ ԱՄՆ-ն ամեն ինչ անում է, որպիսի իրավիճակ աշխարհական բարդեցվի։ Այսինքն արևմուտք-Չինաստան հարաբերությունը նույնպես շիկացած են։ Հետաքրքիր մի դեպք Տայվանի հետ Պարագվայի նախագահը հայտարարել է, որ շատ բարձր է գնահատում Թայվանի հետ երկկողմ հարաբերությունը եւ պետք է նաև ռազմավարական գործընկերություն լինի այդ երկու երկրների միջև։ Հիշեցնեմ, որ Թայվանը չճանաչված երկիր է, այսինքն մասնակի ճանաչված երկիր է։ Մենք տեսնում ենք, որ չճանաչված երկրները, մասնավորապես Թայվանը, ինչպիսի լավ եւ արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն է վարում։ Ինչը մեզ համար եւս կարելի է օգտագործել ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ ճանաչելիությունը առաջ տանելու ուղղությամբ։ Այսինքն բոլոր այն թեզերը, որ հիմա ազգերի ինքնորոշումը եւ չճանաչված պետությունների յետին պլան է մղվում, մենք տեսնում ենք, որ դա իրականության մեջ այդպես չէ։ Ամեն ինչ կախված է թե ինչպես ենք մենք այն օգտագործել։ Այսպիսին էին կարևորագույն մի շարք զարգացումներ, կհետևենք եւ կհանդիպենք մի քանի օրից։ Եղեք լավ, երբեք չկորցնենք մեր հույսը եւ հավատքը Աստված պահապա մեր երկրին։